Пуян чухын пулас щук. Шыбыр-шыбыр күшшіл юқсасын, пичмарды жінже ер юлады. Кунен жерен ай ыш Шамрык шамрық чухын жүнне вуд хыбать. Чыре жүнныне еп түзеймеп. Пуян узалтышмана шеллеймеп. Адыр чуғын зем зем пуларға. Херлі ялавшеклеген ибір булар, Херлі жара хывыртырақ пулыжар. Ибір бұрде пірлешсе шитсесін, пуянба чухын зем пулас шук. Эш пепишне чухын ывнас щук. Мулхужине парынас мұғу Мулхужи шенерен пуще клейме, херлі ялава турца илейме. Херлі ялавба шырны закун, Чухынзен жи шухыжы, мін бұржы жыв чухын алынже, мін вай шитне даран Херлі жарын вай ай пәдес шук, ибір чухынзем зыл бұлзан, хамыр иреге шухадас шук, Ленин бек пұрынзан.